propisa Allahove azvožel vjere. Pitanje, dakle, čehla ili neznanja u vjeru. Što je kobno, kako po pojedince, tako i po cijela društva. Jer da bi ljudi svoju misiju na zemlji sproveli na potpun način, a to je misija namjestništva za koju je uzlišen Allah odredio čovjeka, ne može se ta misija sprovesti osim poznavajući šarijetske propise. Jer ne može čovjek doći do onoga što je uzvišen Allah htio od njega, osim poznavajući njegove propise. Pa je Kur'an, kaže se za Fatihu da je, ili za suru Kulhu Huvallahu Ahad, kaže se da je trećina Kur'ana. Zato što u Kur'anu imate tri stvari imate vjerovanje, imate vijesti naroda, imate propise. Ili imate ovaj, ili se u Kur'anu govori o stvoritelju, ili se govori o stvorenju, ili se govori o onome što stvoritelj traži od stvorenja. Ha. Ili su riječi Allah, te barake od tada, ili nam govori o čovjeku i o propisima koje dužan se pridržava, što uzvišenje Allah kaže ili se govori, znači, o stvorenju ili stvoritelju i onome što želi stvoriti o stvorenju. Pa je nepoznavanje vjere problem koji je prisutan među muškom populacijom, ali je on kod žena izraženiji i opasniji. Iz razloga što su žene te koje odgajaju društvo. Pa ako žena nije odgojena ili nije znači na, na zavidnom nivou poznavanja Allahovih propisa, tada sigurno da njen, njen udio u odgoju djece ili odgoju društva neće znači biti, neće biti zadovoljavajući. Kada bismo htjeli navoditi primjere žena koje su učile i poznavale vjeru kroz generaciju, to bi nam uzelo mnogo vremena. Međutim, spomenut jedan primjer koga ja volim često spomenuti, primjer jedne od žena koja je pokazala kako treba da izgleda žena muslimanka. Prvo, žena muslimanka mora biti svjesna zadaće koju ima. I veliki broj danas muslimanki, znači nisu svjesne, niti razmišljaju o svojoj ulozi u društvu. Nego je ona znači nešto na margini, a bez bez posebnih zadaća ili bez posebnih obaveza, što je pogrešno. Žene su od vremena poslanika, sallallahu sveme, do današnjih dana uvijek igrale značajnu ulogu u odgoju društva. Pogledajte primjer žene koja se zvala Umu Soleju, Bintu Milhanu, poznata kao Um Sulaim, a to je bila oca, to je bila majka, to je bila majka Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala. Nakon što je Enesov otac izišao u Šam i nakon što je ubijen, ostala je sa svojim sinom udovica. Pa je došao Ebu Talha da je zaprosi. Ali Ebu Talha u to vrijeme nije bio musliman nije bio primio islam. Pa kada je zaprosio Musulim, tako je poznata kao Musulim, a ima veliko raziloženje po pitanju njenog imena. Jedni kažu da se je zvala Rumeisa ili Rumeisa ili Rumeisa ili Sehda i druga imena koju se nazivala. Je poznata kao, kao jeli, Musulim, kao što je poznat Ebu Horeire po imenu Ebu Horeire, a pravo se po nadimku, jer ja pravo se ime ne zna. Ili postoji više od 20 mišljenja po pitanju njegovog imena. Pa je došao Ebu Talha da zaprosi u Musule. Pa mu je kazala o Ebu Talha, prosac poput tebe ne može biti vraćan. Ti si takav čovjek, takvi si kvaliteta i odlika, da Ne možeš biti odbijeno, međutim, kaže Ebu Talha, ti si čovjek nevjernika, ja sam muslimanka. Primi islam i bit ti žena. I ne tražim ti drugi mehr. Znači, mehr će ti biti islam. Pa se sa njim onako ponekad, eh, da kažem ustavno, raspravljala ili dijalog vodila, kaže, taj tip koga obožavaš, kada bi ga zapalio, može li on sam ugasti požar sa sebe? Ne može. Kada bi ga bacio u vodu, može li sam isplivati iz vode i izići? Ne može. Kaže, pa Ebu Talha, koga onda obožavaš? Gdje ti je pamet? Pa je stvarno počeo razmišljati nakon ovih nasihata i primio je islam. Pa je tako udala se za čovjeka i on je, ona je dobila puno, a on je dobio više on je dobio ženu, dženetliku, jer je poslanik sa osanem rekao, ovdje su koga bilježe Buhari Muslim, da je čuo njene korake u dženetu, a s druge strane je dobio nešto što je vredio toga, a to je islam. Dobio je islam. Kaže Thabit al bunani a on je jedan od ravija koji prenose od Enesa i najpovjedljiviji prenosioci od danasa i od danasovih učenika. Kaže, nismo nikada čuli da je žena u islamu imala ljepši mehr od musulmanke. To je najljepši mehr koji smo čuli. Da je žena imala mehr, da to bude islam. Jedne prilike došle su, došao je čovjek od poslanika, sa osnovima kaže, Allaho poslaniče, slomi me glad, imaš li Pa je pitao svojih žena imali koja šta, pa nije ni jedan ništa ima. Pa je pitao ashave ko će ugostiti ovoga čovjeka. Allah mu se smilovao. Pa je rekao Ebu Talha i Jaču. Pa je došao s tim čovjekom kod svoje žene Musulejn. Pa joj kaže imaš li išta da ugostimo gosta Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Tako mi onoga čuje ruci moja duša, ne imam ništa osim večeru za djecu. Malo nešto ostalo je za djecu. Pa kaže, uspava djecu bez večere, a kaže, ponovi tu večeru u gostu poslanika, sallallahu sallam. Kaže, pa kada mu serviraš hranu, kada je postaviš, mi ćemo sjesti i ugasit ćemo tada svijeću. I udarat ćemo kašikama o posudu kao da jedemo sa njim, a u stvari nećemo jesti ništa. Pa su tako činjeli. Pa je čovjek najao se, prespavao i došao su jutru poslaniku, sallallahu alaihi sallam, kada je vidio, kaže, rekao je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kada ađiba Allahu kad ađiva Allahu Teala min sami'ikuma bi dajfikuma elejna. Kaže, Allah se čudi vašem postupku, postupku vas dvoga, sa vašim gostom ove noći. Pa je obavješten poslanik sa ozame onome što se desilo. I obavijestio i da se uzvišeni Allah čudi njihovom postupku. Možda čovjek može odvojiti večeru svoju za svoga brata muslimana. Možda. Ali da odvoji od djeteta, to je teže. To je kudi kamo teže. A da odvoji od male djece, to je najteže. No međutim, čovjek kada vjeruje Allah, te barake o teala, ništa mu nije teško urati za svoga stvoritelja za ođa, očekujući njegovu nadu. Pa je uzvišen Allah počastio Ebu Talha sa dječakom od Musulejima. Budući da je jako volio Umu Sulejm, isto tako voli i svoje dijete koje narošte voli zato što je došlo od žene koju voli Umu Sulejm. No, međutim, iskušao uzvišen i Allah začeo, pa se to dijete razboljalo. A Talha je morao ići na put. Kada je otišao na put, dijete je preselio. Pa je Umu Solim po jednoj predaji pokrila dijete i kada se je vratio Ebu Talha, kada je ušao u kuću, prvo pitanje je bilo kako dijete. Kaže, lijepo, nikada nije bio mirniji od kako se razbolio. Kazala mu je dvosmislene riječi i Ebu Talha prvo što je razumio i shvatio jeste da je dijete šta? Znači, umirilo se da je prošla bolest, da je zaspao i tako. Da mu je bolje u svakom slučaju. A to je sve podoprla svojim lijepim izgledom. Lijepo mu se, znači uljepšava mu se kada je on došao pavna, pa on znači, iz toga svega zaključio da je djetetu bolje i da je ona radostna i sretna i tako da. Međutim, djete preselo. Pa mu je postalo večeru pa je jeo i nakon toga, znači, desilo se među njima ono što se dešava među supružnicima. Pa ga je nakon toga upitala, kaže mu, oj botala, kada bi ljudi pozajmili nekome nešto i tražili da im se to vrati, bili onaj koji je pozajmio imao pravo da uskrati pozajmenu stvar? Kaže, ne bi. A ako bi uskratio, kaže, ne pravi da bi bio. Kaže, e evo da je mu tala, očekivaj nagradu kod Allaha za uđan, tvoj sin je preselio. Pa je rekao, inna lillahi wa inna ilaihi rađivu. Mi smo Allahovi, Allahovi se vraćamo. I naljutio se i izišao iz kuće. Ebu Talha nije se naljutio zato što je u Musulajim obavijestila ga o smrti dječanka. Niti to Ebu Talha ima pravo da uradi, niti može se tako nešto desiti muslimanu poput Ebu Talha. Da bude ljut na Allaha, a zaođen i na njegovu odredbu. No međutim, ljutnja Ebu Talhe je bila iz drugog razloga. Bila je iz razloga što je Ebu Talha što Ebu Talha nije primijetio na umu Suleim nikakve tragove žalosti. Dijete preselilo i time dočekivaš kao da je sve u redu, kao da se ništa nije desilo. Nije mogao primijetiti na njenom licu da je dijete preselilo I druga stvar zbog čega se Dala Ebu Talha razljutio jeste zbog toga što mu se uljepšala i pripremila mu se i zbog toga što je imao odnos sa njom, a to nije bilo po njegovom viđenju prilika, niti vrijeme, znači da se to desi među njim. Pa je to rekao poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, šta se desilo? Pa kaže, je li se nešto desilo među vama ove večeri, pita ga poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže, jeste kaže barek Allahu nekuma fi gabili lejletikuma. Kaže Allah vama vašu proteklu noć učinio blagoslovljeno. Dova. Ha? Dova. Vidite Ebu Talhu kada se naljutio, šta je rekao? Ina li lahi vo ina ili I nije pričao ništa, izišao. Jer braćo čovjek kada je ljut ne treba pričati. Kada je ljut treba da šuti. Jer čovjek može kazati riječ ili rečenicu i da možda iziđe iz Allahove vjere. Ili da plaća cijenu te riječi cijelog života. Zato što je kazao riječi koje su teške i od kojih se nikada neće moći oprati. Pa zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza qatiba ahadukum falyaskut." Kada neko od vas razvuti neka šuti, kako došlo od Isusa, ima Mahmed. Ko se od vas razvuti, neka šuti, neka ne priča. Pa je bilo Talha šutao, no međutim otišao je do poslanika, sallallahu sallam, da sa njim posavjetuje. Pa mu je Resulullah, ali i sallatu je sallam, učinio dobro. Pa je Ebu Talha dobio ponovo sina sa Umu Sulejm. I kada je rodila Umu Sulejm sina, kome je Rasulullah s.a.v. dao ime Abdullah, rekla je Enesu nosi i ne dozvoli da ga iko dotakne prije poslanika s.a.v. Pa je uzeo i sažvakao mu jednu datulu i stavio mu, tako sažvakano datulu, to se zove etehnik, i datulu mu je stavio onako po ustima i onda je počeo mali Abdullah da to oblizuje jezikom. Pa kaže Rasulullah s.a.v. Unzoru ila hubbi ala sajtamr. Pogledajte, kaže, kako ensarije vole da to. A u stvari malo djete neće nikada oblizivati usne. Nije čega, ali to zna raditi. Djete malo zna, jedan, ovaj, da zna dojiti odmah. Pa je učinio mu dovu sallallahu sallam. I kaže se da je taj Abdullah bio najbolji musliman u svoje vrijeme. Primjer musliman, a da je imao on sedmero, a u drugoj predaji desetero djece koji su svi naučili kod na pamet. Znači, Belek je dove poslanika sa osame je prešao, kao što je poslanik sa osame činio dovu Enesu ibn Maliku, radi Allah ono kada je rekao Allahome ekstir malehu u valedehu, gospodar moj kaže povećaj broj a, a, njegove djece i njegovog imetka. Pa Enes živio više od stotinu godina. Umro je Enes ibn Malik 93. džeske godine. U godini u kojoj je rođen Malik ibn Enes. Enes. Pa je Enesa ibn Malika zamijenio uzvišenje Allah sa Malikom ibn Enesom, poznatim imamom, imamom Medine ili osnivačim Islama. I kaže, moj metak je ovaj, brojan i moja su djeca brojna. Kaže da, djeca moja i djeca moje djece. Znači, ručat kaže, ima i više od stotinu. Ima i više od, od stotinu. Ima i više od stotinu. Nećemo god koliko je žena imao. Znači, dok je imao stotinu unučadi, mora imati više žena. Pogledajte bereketa dobije poslanika sa osam koja prelazi i ostaje. I pogledajte pokornosti i zadovoljstvo sa Allahom te barem dala odredbom. Pa je Umu Sulejm znači strpila se lijepim saburom. Saburom džemil. To je sabur Jakuba alaih salam koga je spomenuo. A to je sabur koji ne ostavlja u čovjekovim prsima ni malo te skobe, nego si saburaš i zadovoljen si što saburaš i zadovoljen si Allahom odredbom i ne protiviš se ničem. A ona još prije toga dala svoga sina Enesa poslaniku sallallahu alaihi ve selleme kao slugu. Pa ga je služio deset godina. Kaže, nikada mi nije rekao sallallahu Resulullah ve selleme zašto si učinio, a zašto nisi učinio. Čak je došlo u predaj koji je bližima Ahmed i ima a, Ibn Abi Asim, kada je ših Albani da je predaj dostojna, da je Enes, kaže, kada bi ja nešto, kada bi bilo nešto rečeno da uradim, a ja ne bi uradio, Kada bi, kada bi žene proslanika sa osam prigovorila, rekao bi, ka, kaže, pustite ga, da je Allah odredio da bude tobi bi bilo. Ne dirajte. Ne dirajte ga. Ost, da je Allah odredio, tobi bilo. Jedne prilike je redio mu poslanik sa osam da ide da mu određenu stvar obavi, pa sam rekao u sebi onako sam, e neću. Enes, normalni, kaže, rekao sam, e neću to uraditi sigurno. I kaže, otišao sam da si igram sa djecom. Kaže, samo kaže što sam se, kaže, približio da se igram sa djecom, kaže, kad ne kaže neko uhvati za ramena. Kaže, ene Enese, jesi li obavio ono što sam ti rekao? Kaže, a smije se. Rasulullah sam Allah, ali sam. Kaže, kad sam se okrenuo, kad sam ga vidio, rekao sam, jesam, evo sad ću. Kaže, kad sam odšao da obavim ono što je rekao mi poslanik sa Allah, ali sam. Pa je došao jedne prilike, zakasnije u kući, kaže, majka, gdje si bio? kaže, obavljao sam potrebu poslanika sa osaname, kaže u redu, kaže, ne pričaj nikome kako si na potrebu obavljao. Nikome nemoj spominjati, kao majci ne moji spominjati, iako je to bila zatižena, kako si ti to potrebu obavljao poslaniku sa Allaho i osaname. Pa nije dozvola ni njoj da kaže. Majka nije ona uzela svoj hak, odnosno koji bi većina ljudi uzela. Pa je majka, odnosno žena, u islamu ta koja odgaja društvo i ta za koju se veže društvo. <coughs> Enti nispul ummet, thumme inneki le tebliku lana nispel ahal, fe enti ummetum jesriha. Ti si pola ummeta, potom ti radljaš drugu polovinu ummeta, pa ti si cijeli ummet. Je tako? Žena je pola ummeta, po broju. Ne proja, žena je više od pola ummeta. Jer žena danas u svijetu ima 52%, a muškaraca A kada to preobrazite u cifre, to vam bude 300 miliona. 300 miliona, znači, to je otprilike skoro koja Evropa cijela ova što se ujedinila, da ima toliko više žena nego muškaraca u svijetu. To je velika cifra. To je velika cifra. Pa je žena odgovorna i ima svoju odgovornost u porodici. I problem je danas kod mnogih muslimanki što smatraju da je, budući da je babo gazda u kući, ona nema posebni obaveza. Njeno je da opere, da skuha, da opegla i tu se završava njen posao. To je sporedna stvar. Peglanje, kuhanje, to je sve sporedna stvar. Ja skuhala, danas je ne skuhala, nikakve radite. Ne? Neće niko umrijeti. Ja bilo opeglano, ne bilo opeglano, niko neće umrijeti. Ali Boga mi, ako djeca ne budu odgojena i ako ti ne budeš odgojena, onda umire sve. Pa ponekad se ljudi zabave primarnim, a, onim sekundarnim stvarima, a primarnu svoju ulogu zanemare. Što je pogrešno? Što je pogrešno? Kao što smo spominjali, sinoć, da se kaže čovjek je lijepog hlaha, čovjek lijepog ponašanja, čovjek da reži dobro, kakva mu je vjera, kakva mu je namaz, to što je lijepo ponašanje, to je sve u odnosu na vjerovanje i na iman, na iman, to je stvar koja dolazi u drugom redu. Jer je vjerovanje prvo. Tako i ovo. Odgoj djece i odgoj porodice i briga znači o odgoju živa prvenstva. Kaže Kesir i Abi Voda, kada sam bio sam, kaže, u halkama Saida ibn Musaiba. A Saida ibn Musaiba je veliki učenjak umeta, I jedne prilike, kaže, nisam došao na dva ili tri predavanja. Pa me upitao gdje si bio. Kaže, žena mi je preselila, pa sam je okopavao. Pa sam bio zauzet sa gasulenjem, kopavanjem i tako da. Kaže, i šta ćeš sada? Kaže, ništa. Šta ću? Hoćeš se ženiti? Kaže, a ko će me oženiti, a ja nemam u džepu dva ili tri dirhema? Imam, znači, u džepu pola eura. Euro najviše. Kako da se oženi? Kaže, ja ću te oženiti. On imao, imam Malik, imam, imam Sejdinu, Sejdinu imao kćerku. Ali je tražio halifa za svoga sina, za svoga sina Walida. A Abdul Malik tražio svoga sina Walida, pa mu nije dao, pa ga je bićevao zbog toga. Ali mu nije dao kćerke, znači za, za halifinog sina. Nema veze što si ti halifin sin. Pa nije dozvolio. Pa je rekao ovaj viskinu koji nema dirhem ili dva, kaže, ja ću to ženiti. I kaže, ništa. Ja idem kući, kaže, i razmišljam kada bi se zaista to desilo, kaže, gdje da ja pozajmim dva ili tri dirhema. Znači, ni to nema, što je rekao, rekao, ništa nije imao. Nego sad razmišljam gdje da pozajmi taj euro za koji je rekao da ga ima, ko bi mu ga mogao pozajmiti. Kaže, pa sam došao kući, a taj sam dan postio. A vidite zašto ga je sa Said ibn Husayn odabrao? Kaže, taj sam dan postio čovjek znači bio vjernik, primijetio u njemu znači vjeru. To je ono što zbog čega se zbog čega se žena ovaj ženi. protivno će ti presjesti i njen, njena, njena, njeni metak, i njeno porijeklo, i njena ljepota i sve što ima, ako nema vjeru. Kaže, pa se došao kući i sjeo da iftarim. Samo kaže što sam počeo jesti ulje i kruh. Maslinovo ulje i kruh. Gledajte. Prvio hljeb. Ja vidim kad sam rekao dva puta prvio kruh, vidim ovi sigurno što sa Sanskog mosta da me gledaju za veš. Jede hljeb i kruh, jel? Ne bi, onda. Dobro. A, pa je počeo jest, kaže, neko kuca na vrata. Pa sam pitao ko je, kaže, Sa'id, Kaže, pao mi je na um svaki Said, osim Saida i umo Saida moga šeha. Kaže, pa sam otvorio vrata, kaže, stoji Said sam ispred vrata. I gleda u mene. I kaže, onda se smakne u stranu, kaže, kad ona iza njega stoji. Nisam je, kaže, vidio. Sa njim je bila, kaže, iste i sine, kao on. Znači, iza njega stojala, nije vidio. Kaže, bojao sam se, kaže, da zanoćiš bez žene. Ovo ti žena. Pa je, Kada su prenoćili, nakon par dana, majka mu nije dozvola da, da ostane kod njega žena, nam kaže, mora biti kod mene tri dana, ti ja uljepšam. Pa i nakon toga, kada su prenoćili ujutro njih dvoje, kada su ustali, ka, sprema se on ujutro da ide u halku kod Saida, šeha, Saida mu se vraća, imam umeta. Znači, uh, on samo može biti izad imama mezheba, nikako ispod njih. Samo što njegov mezheb nije prenešen. A što tiče, znači, znanja Saida mu se ide, znači, bio veliki alim. Pa je pitala ga, kuda ideš? Kaže, idem kod šeha u halku. Kaže, sjedni, ja sam ti šeha. Pa ga ona poučavala. Znači, ona mu je držala predavanje. Ona mu je bila, ona je bila skraćena verzija, kako je što ima skraćenu verziju Ibn Kesira, tako je ona bila skraćena verzija svoga babe. Sve što će babo kazati, ja ću kazati sjedni kod kuće. Ali to, kao kćerka ima ona malika. Sjedila bi iza vrata i kada neko čita mu letu imamu maliku, ona bi udarala svojom rukom o vrata kada neko pogriješi. Dok je pogrešio raviju, taj od toga, nije od toga odma udara u vrata, da je greška bio. Pa se nekada, znači, vodile su žene računa. Nekada davno, braću, kada bi se žena udavala, stavili bi joj uz mehr, nije što ide tamo, šta već ide od njoj kao hedija, stavi mushaf i stavi muhtesar muzeni. Knjigu od imama muzenija, a to je šafijski fik, jer u redu? Na tu knjigu je dao Imam al-Mawardi komentar u 20 tomova. Kakakvu? Šafijskog fitva. Predivna knjiga. Imam Mawardi je umro u petom ičinskom stoljeću, relativno rano, jedna, jedna od novi, od, od mlađih knjiga šafijskog fitva. Ili stariji, ako mi gledamo s naše strane, nije bitno. Pored znači knjige je Luh, um, odmah dolazi Al-Hawil Kebir, šerhu uh, Muhtasar Muzani, od imama Al-Mawardi. Jest. I Pa bi stavljali te dvije knjige, što ukazuje na dvije stvari. Prvo da su žene u to vrijeme čitale fik i poznavale fik, jel u redu? Jer ne bi stavljala to toj ženi, da nisu to koristile. I druga stvar ukazuje na vrijednost te knjige, jel u redu? Na vrijednost knjige od imama Muzenija, koji je napisao znači, knjigu o šafijskom fiku, pre njoj je pa su onda šafijski uši, ja se davam komentar. Pa je uloga žene, znači, velika, velika je uloga žene i može sigurno svojim radom i svojim trudom može usaditi u djecu pozitivne vrijednosti, čije će, znači, trud, čiji će trud vidjeti, ako možda ne u ranom djetinstvu ili u poznijem, vidjet sigurno kada se ljudi oblikuju i formiraju u a, odrasta jeli, ličnosti, onda sigurno primijetit će se taj odgoj. Jer svaka stvar na koju, kako kaže jedan primjer, a, a, men šebe ala šein šabe alihi. Pored nečemu bude odgojen kao mali, ostali će na tome. I to je tako, takav je čovjek po prirodi. To ulazi u čovjekovu, u čovjekovu krv. Pa je taj odgoj, znači, u mladosti jako bitan. Odgoj je, znači, taj mladosti jako bitan. Nema Allah te barak da nas pouči našoj ljudi, pokrije naše stanje, da pokrije stanje naših porodica. da nas uputi ono što je najispravnije da nas Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam